pli mal facile legi la araban. Resultoi de lasta tempa esploro. Gis la agio de tridec unu, crom lernado de la greca alfabeto dum du iaroi de gimnasio, mi exclusive usis la latinan alfabeton. Translogigiante al Israelo, mi intense, per plen mergigia metodo, lernis la hebrean dum quin monatui kai tu i poste sentro da malfacilajoi mi plene ec usis gin cae baldau et ec prelegis pri informadico hebrei sen dube anca ula hebrea scribo postulas iom da intellecta strecho sed poste qui a mi ec lernis la araban scribon mi trafis en mea malfacilajoi, malfacilajum, ciu in mia tribuis al personae inclinoi. Nun, daula resultoi de l'asta tempa esploro, mi malcovras che facte malfacilajo en dia legado caracterizas la araban alfabetum. Cadre de tiu esploro la esploristoi examenis la agadon de diversa i cerbo regionoi dum legado de malsama i lingvoi. Onis sias che la cerbo shangigas, ca evoluas, dank al stimuloi ca espertoi, al ciui gi esta submetita, cae tial oni povas difini la cerbon mola dinamica structuro. Gia fronta areo estas dividita en du hemisferoi, dextra cae maldextra, ciui havas grava gravain in differenzoi. Dum la lingvai capabloi estas kerna aspecto de la maldextra flanco de la cerbo, la capablo plene percepti pentrajon, mapon au aron da bildoi, captante la rilato in tiui existas inter la elementoi, estas tipa prerogativo de la dextra hemisfero. La reganta rolo de la maldextra hemisfero en procesoi de linguo cae scribita cae parolata povus erare sugesti che citiu areo avu plei gravan, au altan tascon compare alla dextra hemisfero. Sed tamen, plurai studoi montris che la du cerbai hemisferoi havas malsamain specialezzoin, ciuin essenzain en la realigo de la ec conai procesoi, cae generale en la construo de pensum giuste rilate al malsimila i tascoi cai funziado de la du cerba i hemisferoi, du israelai esploristoi malcovris che estas differenzo inter la cerba prilaborado postulita dum decifrado de la araba lingvo, cae tio necessas por la hebrea au la angla, cae tio sugestas che lernado de la araba estas pli complexa cae mal facila. Por denascai parolantoi de la araba, legi en sia propra lingvo estas pli mal facile compare al denascai parolantoi de la angla au de la hebrea, legantai en sia propra lingvo. Diras la du esploristoi de la Universitato de Haifo, doctoro Rafik Ibrahim cae professor Eviatar Zohar, cae tio cause de la facto che la du hemisferoi de la cerbo, mal dextra cae dextra, por prilabori la araban scribon, estas devigita i labori cune, cae ne autonome cie lo casas dun prilaborado de la hebrea au la latina alfabetum la esploristoi atingis tia in resulto in per testado de la interago inter la du hemisferoi, dum legado de vortoi en la hebrea, la araba au la angla, ce tri gruppoi de denascai parolantoi de la spezifa lingua. Oni accurate notis la tempon de reago al vortoi, cae laula reago oni examenis la prilaboradon fare de la diversae regionoi de la cervo. Oni malcovris che dum legado de la ebrea au la angla, la dextra cae maldextra hemisferoi laboras tute sen depende unu de la alia. Se la legantoi de la araba la esploristo malcovris che la mal dextra hemisfero ne funzias mem stare en la tasco i delegado sed algi gi necessas la rimedoi i de la dextra hemisfero la doctoro rafik ibrahim la signifo de ti ai i estas che malgrau la similezoi inter la araba lingvo kai la hebrea lingvo amba u semida i alla raba ne pras cum laborado inter la du hemisferoi dum decifrado de la raba scribo tiel creigas speciala ec cona chargio qui causas mal in en la legado et ce homo i ge patra lingvo estas la raba tio starigas gravain demandoin pri la tasco de pedagogio, celante pli bonigi la capabloin de legado de la araba, ce normala elegantoi, cae des pli ce legantoi, ciu iam havas malfacilajoin en lingvo lernadoi.